La homaro vencos la pandemion. La plago de la covim decnau pandemio non iam dauras unu jaron. Dumie unu flanco mortis protium malsano en la tuta mondo milionoi da homoi, cae multai trafitoi ancau longan tempon post la acuta malsano suferas pro giai secvoi, ali flanque por ecplida homoi, la malsano rapide passas ce ili, sen severai simptomoi. Ciu case, la san sistemoi de la unuopae landoi estas ege chargitai. Precipe la litoi por intensa flegado estis nesufficiai. Mancis precipe la specialai flegistoi. La registaroi sercis rimedoin por bremsi la disvastigion de la viruso, cae ili tiu cele decretis quarantenoin, cae fermadon de lerneioi, teatroi, concerteioi, sporteioi, casteioi, hoteloi cae vendeioi. Tiu rimedo ja efficis, sed ju pli longe gi dauris, des pli crescis la resisto contra tiu generala fermo de la publica vivo. Crescis solezzo, cae isolitezzo, kio causis psicain PROBLEMOIN in ce multai homoi. Suferis precipe infanoi, al kiwi mancis la sociai contactoi cun ge camaradoi, ca la normala instruado en classoi. La somero ja al portis mal strecigion, set dum autuno la pandemio explodis. Set sam tempe eg germis espero, Sensazie rapide, estis disvolvitai vaccinoi contra la viruso, cae comence de la jaro 2021, tiun vaccinon ricevis la unuae personoi cun alta risco de grava malsanigio, do precipe alt agiuloi. Ecte tiam la vaccinado dauras, sed bedaurinde la productado de la vaccinaggio ne funccias tiel glatte, ciel oni desirus, cae tia la nombro de dosoi, ciui estas disponeblai, ne suficias por la rapida vaccinado de ciui homoi, ciui urge besonas la vaccinon por nemem malsanigi, cae por ne infecti aliaen homoin. La registaroi tial hesitas remalfermi la publicain eioin sed nun en la norda hemisfero alvenas printempo, cae tia la homoi povas restadi pli cae pli extere, cie la risco pri infectigio estas tre malgranda, char plei ofte estas tre facile teni distanzon al aliai homoi, cae la homoi ancau profitas la sun plenain tagoin por fari tion sed aperas ciam novae mutatioi de la viruso. Quelcae el ili estas fortai infectantoi, quan cam tio ne signifas che ili causas la saman procentajon de severae malsanigioi, ciel la unuae variantoi de la viruso. Nun, ja homoi cun tre alta risco, au jam estas mortintai, au ili jam ricevis la vaccinon. Nun pli cae pli da suffice iunae homoi infectigas, dum maliunuloi mal pli ofte nun estas trafitai. Tiui homoi plei ofte havas nur mildain, au neniuin simptomoin. Ili ne chargas la san sistemon. Sufficias, che ili restu heime, dum ili malsanas, cae dum ili povus pludoni la infecton al aliae. Nun eblas anstatau la generala fermado de la publica vivo reveni passion post passo al normala vivo. Gine estos la sama vivo kiel antau la pandemio, set ni povos regaini nian liberezon. Ni povos voyagi, cae rencontigi cun aliai homoi. La venonta somero farigios la turno puncto. Post gi la grand scala e limigo e ne plu estos necessai char pro la progresso de la vaccinado la dangero de infectigio e senza mal crescos gistiam tamen necessas resti sin garde en hospitaloi la nombro de malsanuloi procovim pro covim de knau mal crescas dum la nombro de infectitoi stagnas au ech ancora crescas eblas el filtri la infectitoin antau ol ili eniras iun publican eion per antigeno testoi. La gasteiestroi nun pretas organizi tiaen testoin. Homoi kiui jam ricevis vaccinon, au kiui jam trapassis la malsanon, raitos voyagi en aviadilo. Do, la san controloi accompanos nin ancora audum suffice longa tempo sed ili ebligos al ni giui liberetson de contactoi cae de voyagioi. La homaro vencos la pandemion.